pri Nargileo. Ciu ocasas ancau al vi, che vi vidas ion, cion vi ne conas, cae, quancam vi vidas gin plur foie, vi ne provas ex cio exacte gi estas. Tio ocasis al mi inter alie rilate Nargileon. Mi vidis gin in filmoi, in quelcae landoi, cae nun ancau in Brasilo sed gis nun mi ne sciis cion precise oni faras con gi. En aventurae romanoi mi estis leginta che oni inhalas opion per gi, sed evidente tion ne eblas fari publice in Brasilu. Nur nun mi sercis ex si al cio servas Nargileo. Pivo respondis che gi estas orienta tabac pipo consistanta el uio plena de parfumita aquo, quion la fumo trapassas antau ol alveni alla buscio per longa flexebla tubo. Eta articolo pri Nargileo in la Esperanta Wikipedia clarigas nur jenon. Di estas tipo de aquo pipo usata in la arabae landoi. Dia uso disvastigis ancau aliloque in la mondo la Wikipedia articolo pri aquo pipo clarigas iomete pli. Aquo pipo estas pipo kiu filtras cae malvarmigas fumon dum gi passas tra aquo. Gi povas usigi por ia ein inspirebla fumo, principi tabaco, sed gi estas usata anco por aliae drogoi, exemple opio au cannabo unus spezzo di aquo pipo estas nargileo. Fakte mi jam estis supresiginta, ciam mi vidis kelk foie dum la lasta monato in Brasilo homoin kiui usas nargileon in trinkeioi cae similai locoi. Nun mi legis jenon in la german lingua Wikipedia pri la nuntempa situazio. In multae Europae urboi esas cafeioi cae trinceioi, in cui oni povas mendi nargileioin. Celc loce iui homoi, principe iunuloi, fumas sian nargileion ancao in publicae locoi, exemple in parcoi. Vidu celcaen alien informoin, cion mi cerpis e la sam lingua versio de Wikipedia. Oni supposas, che la nargileo, cetere oni usas la terminon shisha en la germana, huka en la angla, originas en antiqua Irano au nord-occidenta Hindio, au barato. La nuna formo probable ec estis en la persa imperio de la decvina au decsesa era cento. Circa la nargileo disvolvigis comunuma culturo, ciu dauras dis la Nargileo ancao disvastigis al Barato cae al multae partoi de la Araba mondo cae igis ero de la culturo in plurai Arabae landoi. Comuna fumado estas considerata gis hodiau simbolo de Gastamo. Dum la Mogola periodo, fumado de Nargileo estis parto de aristocrata culturo in Norda Hindio, cae nun tempe ki esas ancora populara in multae partoi de Hindio. Homoi el occidenta landoi econis tian fumadon in la epoco de colonismo. Ecte la fino de la du deca iarcento, la nargileo fumado estas pli disvaseginta o lantaue. Iovi consideras gin kiel alternativon al fumado de cigaredoi tial mi parolas hodio pri Nargileo. Ciar mi vidis in televid novajoi che iuna brasilanino mortis pro uso de Nargileo. Cai oni avertis, cai tion oni povas ancao legi in la interretto, che tridic minutoi de fumado de Nargileo, con da egalas la fumadon de cent cigaredoi. Imago, fumi cent cigaredoin dum in la tuta mondo oni avertas ecte multe da tempo pri la malsaniga e de fumado de cigaredoi, cil ancao de cigaroi cae pipoi, oni gis nun ne faris tion pri la fumado de nargileo. Espereble la respondizuloi nun comenzos averti pri la dangero.